для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Апейка ведаў ужо і што гарошку знялі і як усё было. Хтосьці з пільных гарошкавых землякоў, можа быць, ім вывучаных, месяцы два назад напісаў у сталічную газету, што ў крытах у школе, пры патуранні сельсавета раённага кіраўніцтва замаскіраваўся класава чужды элемент – Белагвардзеец, які з залатымі пагонамі і з вінтоўкай у руках, ваяваў за цара і ўсялякіх урангеляў і губіў няшчадна трудавы народ. У газеце з пісьма зрабілі копію, якая трапіла на стол сакратара Юравіцкага райкома партыі. Ліст гэты чытаў у кабінеце Башлакова і Апейка – Пад усім, што паведамляў невядомы аўтар газеце і башлыкову, стаяў горды подпіс: Непрымярымы селькор. Башлыкоў аддаў пісьму харчаву з рэзалюцыі, запісанай зверху коротка і ясна. Праверыць, прыняць меры і далажыць. Харчоў, за які дзень праверыў, і на другі дзень лёс настаўніка гарушкі рашыўся гарушку знялі. Харчоў прапанаваў таксама арыштаваць, і каб не апейка, гарошка даўно быў бы за кратамі. Магчыма, у салаўках. Башлыкоў падумаў, павагаўся і схіліўся да апейкі. У апейкі былі моцныя довады, гарушка трапіў у афіцэры не па сваёй ахвоце, а як настаўнік, у грамадзянскую вайну ніякім белым не быў, рабіў дома. Быў потым у чырвонай арміі, з першых жа мірных дзён сваіх пасля арміі ўвесь час працаваў у сяле. Але вярнуць гарошку на настаўніцкую працу башлыкоў не згадзіўся, цвёрда і рашуча. І вось зараз гэтыя дзіцячыя шчырыя твары, гэтая вера і надзея. А што ён, старшыня райвы канкама апейка, можа сказаць ім, любым, ясным, якія думаюць, што ў свеце ўсё так проста, што праўда і справядлівасць, рэчы абавязковыя і лёгкія. Не ведаючы добра, што адказаць ім, апейка знарок стаў распытваць кожнага, як хто вучыцца, ці добра паводзіць сябе ў класе ці памагаюць бацькам. Ну што ж, сказаў апейка, гатовы развітацца. Дякую за тое, што вы сказалі, я перадам усё каму трэба. Скажу, што вы прасілі. Ну вось і ўсё. Бывайце здаровыя некаторыя ўжо сабраліся, абнадзеены кіраваць да дзвярэй, калі бялявая з ружомавымі плячыма дзяўчынка насцярожылася. Дык «Так яго оставіць нам Івана Миколаевича нашага настаўніка. Ну я ж сказаў перадам, што вы прасілі, адказаў апейка. Не, ну вы скажыце, оставіць ці не? Ну я буду прасіць, Не-не, вы скажыце ўсё ж калі ласка прасіла дзяўчынка апейка нічога не сказаў толькі лагодна як бацька які не хоча крыўдзіць малога і не можа даць усяго што той просіць усміхнуўся ну шчаслівы вам дарогі яны пачалі выходзіць не вельмі ахвотна не вельмі ўсцешаныя найбольш таму што дзядзька з пугаю штурхаў іх да дзвярэй і не парадаваў іх. Але што ж ён апейка мог сказаць ім іншае? Адразу за дзецьмі ў кабінет ступіў бялявы хлопец у зацяганы але крамнай падзёўцы у ружовы і залатаны пад каўняром зрэбнай сарочцы. Кепка ў яго руцэ была таксама гарадская з размоклым ад дажджу казырком. Можна зайсці. Хлопец пытаўся ціха далікатна. Заходзьце, сядайце, адказаў апейка. Ён і пайшоў ціха, і сеў на ўскрай крэсла пад уважлівым апейкавым позіркам няёмка адвёў шэры з нейкай задуменнай прытоенасцю вочы. Потым сустрэўся з апейкавымі, і позірк быў ужо цвёрды, рашучы і разам з тым даверлівы. Мяне завуць глушак Сцяпан. Ціха не адводзячы вачэй ад апейкавых, сказаў хлопец. Я падаваў заяву ў вадавічы, — хацеў паступіць у вадавіцкую камуну. Мне спачатку сказалі, што добра прымуць. Ну, а потым адмовілі. Сказалі, што не могуць прыняць, што мой бацька кулак. Вы з кураню, перабіў яго апейка, з куранёў, кіўнуў хлопец, Ён нелёгка ле цвёрда дадаў: « Я сын глушака халімона. Мабыць, знаеце, Мой бацька кулак, На яго наложана цвёрдае заданне, але я яго кінуў. Мы з ім цяпер як чужыя. Чаму ж вы яго кінулі? зацікавіўся апейка. Хлопец памаўчаў, задумаўся. Я і сам не знаю, як сказаць. Трудно было жыць з ім. Ну просто няможна жыць стало. Я хацеў з ім жыць, думаў спачатку, што нічога, Ну, можа, прывыкну неяк. Цяпер доўга цярпеў. Бацька ўсё ж такі. Але матку было шкада. І знаеце ж, як матцы, калі сын кідае. Хацеў перацярпець, але не выцярпеў. Хлопец па-ранейшаму не адводзіў ад апейкі ціхіх задуменных вачэй. Ён зноў памаўчаў, а потым загаварыў ад душы шкадуючы з болем – Ён мой бацька. Жыве для аднаго, Ну чтоб паболей сабе. Хоць як праўдай ці няпраўдай, чтоб паболей нажыцца. Прагны просто страх. Ён з-за гэтага ўсіх парабіў усё адно як парабкамі. І сыноў, і матку нашу і Ганну. Чужых парабкаў не бярэ баіцца, дык свае як парабкі. Дыхнуць просто няма як і позірк і тон яго гаворкі былі такія шчырыя, што апейка чуў праўду кажа: не маніць. І раней не было цярпець як. А цяпер дык чаго цярпець, працягваў хлопец. Цяпер калі ўсё пачынае па-новаму быць. Ну дык я і кінуў яго. Шчапіліся адзін раз як не загрудкі, я і кінуў, пайшоў жыць на волю, як усе людзі. «А не шкода батьку вам?» – спытаў опейка. «Не». «Можно сказать, не», – глянул хлопец просто и, подумавши, додал. «Матку шкода. Помучилася яна». «Не манить». «Правду, кажа», – подумал опейка и зловил себе на тым, что, спочувая хлопцу, вспомнил раптом, что у глушака – ёсць яшчэ адзін сын, пра гэтага сына апейка ведаў ужо нямала. А з братам як спытаў ён, дружна жылі. Дружна. Хлопец адвёў вочы, позірк стаў важкі нядобры, губы злосна таргануліся. Дружно. Мне такога брата век бы не бачыць, чтоб яго зямля не насіла. З таго, як Сцяпан гаварыў, апейка ведаў, што ён, ён недзе вучыўся, запытаў дзе і чаму не давучыўся, пацікавіўся, ці любіць кніжкі, што чытаў, якія з кніжак спадабаліся найбольш і ці чытае газеты, ведае, што робіцца ў свеце. Хлопец адказваў лёгка ахвотна, пра гэта гаварыць яму было куды больш даспадобы, як пра бацьку. І чым больш апейка пытаў яго, чым больш слухаў, тым больш бачыў хлопец, разумны, дапытлівы, талковы хлопец. Чулая душа, чулая да ўсяго і да новых павеваў, шкода толькі, што сваяцтва такое. І думка нечакана паставіла побач хлопца і самога сябе зблізіла. Таксама з плямаю, якой не заслужыў, падумаў апейка. Таварыш па няшчасці. У думцы было і багата іроніі, трохі суму, і была невясёлая праўда. Апейка адагнаў непатрэбную думку і ўважна зірнуў на Сцяпана. «Вучыцца, пэўна, хочаш? А ці не хацеў бы?» Шчырыя вочы не таіліся, загарыліся на міг і згаслі. «Хацеў бы? Дак куды ж цяпер паступіш?» «Зразу, скажуць, кулацкі сынок». Можа, папрацую, дакажу. Тады можа. А думаеш, дакажаш? спытаў апейка. Ну, хачу даказаць. Апейка раптам адвёў вочы і задумаўся. Не першы раз узяў асцярожны цвярозы одум. А на што яму апейку ўсё гэта? На што рызыка? Каму, каму толькі не яму брацца за рызыкоўнае, не яму, у якога ў самога не ўсё чыста ў біяграфіі, у якога неабыякая пляма. І час цяпер не тут, калі так блізка чыстка, дзе ўсё будуць перабіраць, дзе ўсё могуць перавярнуць і так і сяк. Ён і так, за колькіх ужо заступіўся, за якіх другі не адважваліся. Прыгадаюць калі-небудзь і можа быць вельмі скора. Тое, што ён цвёрды сапраўдным ворагамі заўсёды не заўважыць. А вось гэта прыгадаюць і перакруцяць. Вельмі можа быць такое. А як ты дакажаш праўду сваю, харчаву, башлыкову, іншым і падумаў апейка шкадуючы трэба ж столькі блытаных лёсаў ідзе і трэба ўсё разблытаваць самому кіруючыся толькі сваім сумленнем сумленнем сумлення. Было ў яго галаве, калі ён, узняўшы вочы, зноў паглядзеў на сцяпана. А той не зводзіў шчырага трывожнага позірку, як бы бачыў, што вырашаецца лёс яго цяпер, вось у гэты момант. І гэты позірк, трывога і надзея, жывая надзея, жывы лёс, чакалі ад апейкі праўды і смеласці чалавек з цябе, канешне, можа выйсці. І непаганы чалавек, карысны, падумаў апейка, гледзячы ў сцяпанавы вочы. І ў думках прайшло раптам яснае, вясёлае. Дык вось жа яна, новага сіла, ад самога глушаковага дрэва адрывае галіны, роднага сына адарвала. І за гэтым, падумалася зразу ж вясёлае, дужае выспела рашэнне. Ну што ж, так і быць. Бяры ты плынь, Нясі яго з сабою, мый, чысці, для новага, для нашага жыцця. Апейка ўстаў за стала і цвёрда паклаў на стол далонь. Добра. Я пагавару, я ўладжу ўсё. Уладзіце? Сцяпан ускочыў, не верыў яшчэ. Толькі каб не падмануў мяне потым, каб не прыйшлося чырванець. Сцяпан як пакляўся. Не будзеце. Ну, тады бывай здароў, апейка падаў яму руку. Бывайце здаровы. І Сцяпан амаль вылецеў с кабинета. Апейка глядзеў за стола. Уваходзіў той з доўгімі жаўтлявымі кудламі. Ціха акуратна прачыніў дзверы за сабой зняў зайцовую шапку, няўпэўнена пакланіўся. Добры дзень жалаю вам. Апейка адказаў, не тоечы цікаўнасці. Цяпер ён бачыў, што не памыліўся. Гэта быў поп. І каб нядоўгія космы, дык і не думаў бы, спаткаўшы дзе-небудзь, Світа рудая, зайцовая шапка, дужыя чырвоныя рукі, селянін ніхто іншы. Рукі каравыя, жылаватыя, відаць, што ў зямлі корпаліся, і пастава важкая, сутулая. Толькі от рукі з зайцовай шапкай на жываце склаў як наказанні. Бачыў маладыя карыя вочы таксама не залівы ведвалі яго. З чым прыйшлі? запытаў апейка стрымана афіцыйна. Не толькі таму, што не любіў гэтых божых служак, а і таму, што хацеў, каб гаворка пайшла зразу ў строгім афіцыйным кірунку. Прыйшоў я з рашэннем вялікім, пакорліва загаварыў поп. Вялікім для мяне, бо яно павінна зразу перамяніць увесь строй майго ранейшага жыцця не зводзячы вачэй запейкі, поп сказаў: « Я рашыў змяніць чорную расу свяшчэнніка на сялянскую світку. Апейка адказаў з іроніяй: « Ну, вы ўжо змянілі яе. Змяніў, спакойна згадзіўся поп, а сэрца яшчэ раней уже давно под уплывом советской газеты «Правда» и журнала «Безбожник» я пришел до выводу, что Бога нема. И что религия, как правильно учат большевики, есть опиум народа. И той, кто служит религии, есть обманщик, який идет супроть народа и советской улады. Газета «Правда» і журнал «Бязбожнік», які я чытаю ўжо другі год, адкрылі мне вочы, і я не хачу болей служыць рэлігію абману, я хачу цяпер служыць савецкай уладзе, чтоб выкарчоўваць святы дурман з людскіх галоў. Я прыйшоў да вас з адзінай мэтай, каб атрымаць яснае настаўленне, што мне трэба рабіць для гэтага. Пільныя карыя вочы ўвесь час не выпускалі апейку. Апейка глядзеў на здаровы загарэлы твар, на гладкія чырвоныя шчокі, на тоўстыя губы, якія, мабыць, любілі смачненькае і думаў: хітры, разумны ліс пачуў, што палінам пахне, што лепш пераадзецца. Не тойчы, што не вельмі вераць у шчырасць папоўскага ўчынку, сказаў усё ж: « Ну гэта пахвальна, што вы так рашылі, Помаўчаў, просто зірнуў кары вочы чужа, востра. Няхай бачыць, што ён апейка разумее ўсё, так як яно ёсць. Значыцца, вы пытаецеся у мяне што рабіць, каб памагчы нам. Вось іменна па гэта я прыйшоў да вас, адказаў поп. Ну вельмі добра, калі так растлумачу. У іранічным ладзе апейкавай гаворкі паявілася дзелавітасць. Вы священнослужитель. Служка рэлігіі, якая, як вы самі сказалі, дурманіць людзей. Так рэлігія манітоем гэтага адна з самых чорных сіл, якая перашкаджае нам бальшавікам. Адна з самых чорных і ўчэплівых. Нашы агітатары самі у рэлігіі слабаватыя, агітацыю вядуць, не ведаючы добра справы наогул, А вы ж, мабыць, прадмет гэты ведаеце дасканала. Я вучыўся мала, адказаў поп. Ну, ўсё-ткі больш за нашых. Ведаеце канкрэтна з фактамі, у вас ёсць веды. Дужая жаўтлявымі пасмамі галава папа сцікла кіўнула. Ну, веды такія сякія, канешне, ёсць. І апейка параіў тады. Ну, вось і павярніце веды свае, супроць рэлігіі. Я паспрабую, кіўнуў поп. Ну у вас гэта павінна добра выйсці. У вас не толькі веды, у вас аўтарытэт, сам слуга Божы супроць рэлігіі. Это само па сабе значыць штосьці. Поп кіўнуў галавою, кіўнуў важка, як бы паказваючы, што справа гэта ўся няпростая яму. Падзякаваў апейку за параду, паказаў нават, што збіраецца ісці, але схамянуўся і зірнуў заклапочана. Даруйце, але цяпер, калі я пераступаю на новую сцежку да новага жыцця, на плечы мае кладуцца і зямныя турботы. Мне трэба думаць пра тое, як зарабіць свой сумленны кавалак хлеба. У сельсавеце ёсць вакансія начальніка пошты. Опейку? Зноў ліп дапытлівы позірк. Капейка не чакаў гэтага і задумаўся, а потым параіў. Вакансіі будуць. Вы папрацуйце, пакажыце сябе, ну а там паглядзім. Вы не сумнявайцеся во мне, сказаў поп. Я прынёс вам душу, якая прагне ачышчэння. Ну я не сумняваюся, адказаў апейка. Мы будзем меркаваць пра вас па тым, што і як вы будзеце рабіць. Я буду рабіць з чыстай душой, сказаў поп. Толькі б мне хацелася, каб вакансія. Вакансіі будуць, адказаў апейка. Поп зірнуў на апейку і надзеў зайцовую шапку. За акном ужо вечарэла, і апейка апрануўся, каб ісці дадому абедаць, калі ў кабінет уварваліся двое старая і дзяўчына. Ой божачка ж божа, залямантавала старая, як толькі ўбачыла апейку. Яна была, здаецца, у адчае. А што? Што здарылася, здзівіўся апейка. Старая на яго пытанне толькі залямантавала, галасней ён павёў позіркам на дзяўчыну. Дзяўчына пачырванела і кусала губы, ледзь стрымлівалася, каб не расплахацца як маці. Мар'я Матвеяўна узяў апейка старую за локаць. Я плачу, не разумею і слёз не люблю. Скажыце мне толкам чалавечымі словамі, Ён лагодна пасадзіў старую на крэсла, стаў чакаючы, што яна вытра слёзай загаворыць, але старая загаласіла яшчэ горш. Апейка перахапіў слёзны позірк дзяўчыны знарок недовольна з папрокам паківаў галавою ай-я-я, хіба ж так можна. Дзяўчына хліпнула, няёмка выцерла слёзы, схілілася над маткаю. Мама, не трэба. Не плачце, мама, не трэба. Маці трохі прыціхла, але ж не пераставала лямантаваць. Божачка ж божа, гаварыла яна пра слёзы, хітаючы горка галавою. А што ж з гэтага будзе? А божачка ж мой божа. Дзяўчына раптам схамянулася, нібы штосьці загадаўшы выпрасталася, хутка сунула руку пад картовы каптан. Рашуча выхапіла з-за пазухі нейкую пакамечаную згорнутую паперу і падала апейку. У той же момант выхапіла паперу запейкавых рук, разгарнула, пашукала неспакойнымі нецярплівымі вачыма і падала зноў, паказала, што трэба глядзець. Гэта была газета. Мінская газета. Апейку адразу кінулася ў вочы вострая, калючая і чорная. Нацдэмаўскі падбрэхіч. Першыя ж словы захапілі ўвагу так, што на час, забыў і пра дзяўчыну, і пра маці, што яшчэ ківалася, горка бошкала, страшачыся невядомасці. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых на вальніцы выканаўца артыстка ліка пташук